Slova svatého Evangelia podľa Marka. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedol je na vysokú horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn, jeho oděv záživě zbielel, žádný bělíš na zemi by ho nedovedol tak vybilit. Zjevil se i Mojžíš s Eliášem a rozmluvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježišovi, mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany, jeden tobie, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel totiž, co by měl říci, tak, byl, ustra, tak byli ustrašení. Už se objevil oblak a zasnil je. Z oblaku se ozval hlas, to je môj milovaný syn, toho posluchejte. Když sa rozhledli, najednou u sebe nevideli nikoho jenom jediného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, prikázal im, aby nikomu nevypravovali o tom, co videli, dokud syn človeka nevstane z mŕtvych. Toho slova se chytili a uvažovali medzi sebou, co to znamená vstať z mŕtvych. Zeptali se ho, Proč tedy tvrdí učitele zákona, že, učitele zákona, že napřed musí přijít Eliáš? odpověděl. jim. Eliáš má sice napřed přijít a všechno obnovit, ale jak to, že o synu člověka je psáno, že musí mnoho trpět a být v opovržení. Říkám vám však, že Eliáš přišel, ale udělali s ním, co chteli, jak je to o něm psáno. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní bratři a sestry, když člověk dá Bohu prostor ve svém životě, tak Bůh s ním dělá velké věci. Ho proměňuje. Tak jako v dnešním evangeliu slyšíme, že pan Ježíš se proměnil na vrchu tábor, aby posilnil víru svých učedníků, tak každý člověk, když se odevzdá do Boží vůle, když splní to, co chce Bůh, víc než to, co chtějí lidi, tak je takovým pouzbuzením pro ostatní, který taky se snaží jít za Bohem. Proč to pán Ježíš udělal? Veď on to vůbec nemusel dělat. Na to. Veď on svými skutkami, teda se svými zázraky, dost pozbuzoval lidi v izraelském národě. Jenomže Ježíš chce, aby jeho učedníci byli opravdu jeho učeníkmi, čili tými, ktorí ho nasledují, ktorí nespekulují, ktorí nejsou od toho, aby jenom hrali nejaký divadelko, že oni akože vieří v Pána Ježíš. Ale Pán Ježíš chce, aby opravdu byli proniknutí jeho milosti, jeho dármi, aby byli jak se říká, autenticky, čili jejich skutky, aby odpovídali jejich slovům. Na druhé straně je to moc náročné, protože Pan Ježíš vyžaduje hodně. Pan Ježíš chce, abychom si mu odovzdali úplně. Tak, jak to dnes udělal svatý Polikarp, na kterého si vzpomínáme. On plnil Boží vůli až do takového extrému, že položil svůj život za víru. On taky to nemusel dělat. Mohl říct, a říct, já to tak až nemyslím. Já nechci zemřít, tak kvůli tomu nechte mě. Já až tak nevěřím, Pana Ježíš. Jenomže on vyznával svým životem, svými slovy, svými skutkami, že opravdu patří Bohu že chce plniť to, co Bůh chce. A pozemský život pokladal jenom za niečo tady pominutelného. Proto aj my, milovaní bratři a sestry, se snažme plniť to, co chce Bůh víc, než to, co chtějí lidi. A když, nás, když nám bude těžko, když nám budú docházet síly, tak si spomeňme, že Pán Ježíš vzal své učeníky nahoru, na vrch tábor a tam se před nimi proměnil. Proč ich vzal nahoru? Když se díváme na situaci, na problém přímo, tak vidíme ho před sebou. A když ten problém máme před sebou, tak neumíme ho ani obejít, ani přeskočit, ani podlést. Ten problém je takový obrovský, že nevíme, co s tím. Proto pán Ježíš vzal svoje učedníky na vrch, aby sa podívali na to z hora, na tú situácii. A proto viežme, že když bude niečo ťažkého, niečo špatného, tak Pán Ježíš nás veme na vrch, abychom sa podívali na ten problém z hora, abychom to videli tak víc, nejenom pred sebou. Amen.